آیا طلاق مکره واقع میشه واقع نمیشه آیا بل اجبار کسی رسله میکشن اول این اجبار و اکراه تعریفش چیه تعریف اکراه و اجبار تعریفش این است که قطعا مطمئن است اگر این کار نکرد او بیکشه یا دست رو قطع میکنه این که تهدید کرد که تو میزنم الا طلاق بده برادر خانوم نک برادر خانوم که الله تربی زنی تربی کشیم و میدانی اینها هم نمیکشند این اجبار اکراه نیست اکراه و اجبار همون اصل بالا سرش باشه و میدانه اگر نکردی کار میکنن اونها این میگن اکراه طرف قسم میخوره خب همین اکراه مطمئن باشی کار میکنه اگر آمد طلاق ده آیا طلاق واقع میشه طلاق واقع نمی شود در نزد حضرات احناف طلاق واقع شود، دلیلش یه است حالا دلیلا گوش کنید که بعضی میگن که دلیل ندارن ما هم میگیم ما دلیل داریم و خیلی محکم دلیل داریم دلیل اول داخل کتاب صحیح بخاری کتاب و طلاق امام بخاری باب بسیار محکمی رو بزرگی رو قائم کرده خود امام بخاری معتقد نیست طلاق واقع نمیشه میگه اون طلاق واقع نمیشه امام بخاری میگه خودش میگه طلاق واقع نمیشه اعتقاد خود اینه اما دلائلی که آورد در بابش اونجا اقوال می در پایان باب میگوید که وقال علیم کل طلاق واقع الا طلاق المعتوه که آخرین قولش این است آخرین قولش حضرت علی هر طلاقی واقع می شود الا طلاق انسان بیوقوع و دیوانه که عقل نداشته این یک دلیل دلیل دوم اونها میگن طلاق واقع نمیشه چرا واقع نمیشه میگن چون که وقتی به زبان طلاق میده تو دل اراده نداره به اجبار و طلاق دلیل را طلاق نیست حالا چون اراده نداره نباید طلاق باشه جوابش این است که حدیث داریم که ثلاث جدهن جد و حضلهن جد الطلاق و النکاح و الاطاق سه چیزان که شوخی هم جدی جدی هم جدی ایک از اونها طلاقه یعنی اینها سه چیزان اگر با شوخی اگر کسی گفت طلاقی طلاق میشه اگر با شوخی کسی گفت بخواد شو گفت فلانی من دختر به تو دادم اون گفت قبول کردن شاهدان بودن نکاح بسته شد بعد دختر اگر شاهد نیست شاهد نه طلاق نبوده بدون شاهد نمیشه اما حالا گفت اینو اینجا وقتی میگه با شوخی طلاق میشه یعنی چه کسی داره به شوخی میگه طلاقی اون شخص شوخی میگه در دل اراده ای نداره فا به زبان داره میگه پس اینجا اراده نبود طلاق افتاد در اکراه همین چیز هست در اکراه فقط چی است آقا داره اختیار داره از دو مسیری که انتخاب کنه یا این ور یا اون ور این انتخاب کردن مسیر دست خودشه کدوم انتخاب میکنه در انتخاب اختیار داره و دلیل بعدی از قرآن بگیم حالا حافظم باید آیه برای ما بخانه حالا الله رب العالمین در بنی اسرائیل میفرمایند که و ورفع فوقهم الطور قد علت قرآن الله میفرمایند وقتی بنی اسرائیلی ها برگشتن الله رب العالمین کوه تور بالا سرشون برد گفت بر میگردی مسلمان میشی و رها کنه کوه تو رو گفت الله نه نه نه قبول اینجا الله رب العالمین وادار کرد و اکراه که قبول کرد اکراه خدا قبول میشه نمیشه اینجا خدا پذیرفت ایمان اونها رو بعضی بعد میگویند که حالا اونهایی که منکرن دلیل می آورن دلیل چی است میگه الا و من اکریها و قلب مطمئن بالایمان اگر کسی رو گفت حالا کلمه کفر بگو و اگر به زبان کلمه الله میگه کلمه کفر بگو در دل وقتی ایمان محکمه میگم اگه این از ایمان هم مهمتره وقت کسی با زبان بگه کلمه کفر به کافر نمیشه چرا زن بره اینجا این دلیل میگن جوابش این است که در احکامات ما و احکام داریم یک سری احکامی هستن فقط کار دله خیلی جا فقط کار کار دله نه بعض بعض وابسته دل بستی میشه می کار کار خیلی از کارها هست کار کار دلی با دل اون چیز قبول میشه و خیلی جاها هست کار کار زبان ربطی به دل نداره احکام انسان به دو صورته به طور مثال در باب ایمان در باب ایمان ایمان چی میگن تصدیق قلبی رو میگن ایمان تصدیق و باور قلب میگن اگر کسی با زبان بگه من ایمان آوردم و در دل تصدیق و باور نداشته باشه این میشه منافق سوره منافق الله رب العالمین آورده و اما بعضی از احکام زبانی هست زبانی به این صورت هست که اصلا کار دل نیست مغازی میر آقا این میفروشی یا نمیفروشی و ادای الله ارزو ترکو، ارزو ترکو، ارزو ترکو ارزون اگر بخواد نخواد میگه دادم دل هم راضی نباشه با زبان در میده شما اصرار میکنی ارزو ترکو، کن قبول هم نمیکنی اما آخر میده معامله شما درسته اینجا دل راضی هم نیست اما در زبان داره میگه معامله منعقد نیست خود نکاح از معاملات معاملاته در نکه وقتی میره بس برادر میره میره پیش برادر بعدی بچهش میبره اگر راضی هم نباشه از برادرش مجبوره دیگه میگه نگاه کلی طایفه از قهر میکنن میدونه اگر این انسان درستی نیست از قهر طایفه مجبوره قبولش میکنه رضایت باز اینجا نشد دختره به خاطری که اون آرامش قبول میکنه پس تو دیگه راضی نبود اینجا فقط باز زبان کو قبول قبول دیگه نکاح منعقده نکاح بسته میشه باز زبان و اما در در باب ایمانیات آخرت این کسی اونجا که بیه کفر بیار این کفر داری اونجا کار کار قلبه بعد تو قلبش مطمئن باشه تو قلب مطمئن کو کافر نمیشه اما نکاز کار زبانی با یک نکاح این صورت میرن بهرحال این قول حضرات احناف این است و دلائل زیاد برای خودشون دارن و در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیش اومد بعضی برادر آمدن داماد وادار کردن برای طلاق اون هم طلاق ده حضرت عمر رضی الله تعالی طلاق اجرا کرد و طلاق واقع شده